aner de exeis hupo murme cos kai hermes naun pote metaton andron buthis theisen idon tis adicos elege tus theus crinein dihena gar asebe sun apollonto cae anaitioi tauta autu legontos murme con pollon onton en to e to poi en h ei etugen histamenos sunebe hufenos de xenai tuton hode hufenos de xeis sune patese tu hermes de epistas autoe cae tae rabdoe paion eipen, eita uc anecae su tus theus dicastas einai hoyos ei su ton murme ekon hati me deis theu blasfemeito sun pharas e pelzuses malonde scopeito tas oikeias hamartias